die hy vir God gesing het. Jy die tinse seens was bij die poort. Al die mensen het toe huis toegegaan, en David het teruggegaan om sy huisgesin te groeten.